Es pas domens trita hemerae anno en toi heroi, cae u prosesces, cago prosecunun, cae ton filon ton son heoron metasu. su.